Ekaina kiru gaur raste artea da eta berrion albistegia duzue eh, berriozar erratiaren albiste eman emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garrasi euskarazko ipuinen lehiaketari dagozkion zariak banatuko dira gaur. Amazazpigarren aldiz ospatzen den lehiaketa izanik euskarako ipuin honenen lehen hezkuntzako egileek saria jasoko dute gaur sari banaketa festan aur ikuskizunaz gustatu alko dute bertaraturtakoak hitzordua gaur arratsiko seietan musika eskolako entzunaretoan. Eta bestetik Ricardo Feliu soziologoak hitzaldi bat eskeneko du bihar kulturgunean. Berriozarko Ateneoa antolaturik, Ricardo Feliu izango da izlari La Doktrina del Sok, una revisión kritika izeneko hitzaldian, Feliuren mentzaldia bukatzearekin Ateneotarrak ez da ekingo diote, bihar harratxeko zazpiretan kulturgunean. Autodefentza feminista tailerrean parte hartzeko azken aukera. Ikariari eta udaleko berrintasun sailak antolaturiko autodefentza feminista tailerrean parte hartzeko aukera dute interesdunek. Ostegun eta ostiralean arratseko lauetatik zortziak bitarte gaztelekoan egingo den tailerrean izan emateko gaztelekura hurbil daitezke emakumeak bestenaz. Behatzela hau zortzi, 0 bat, hamasei, maika, telefonoan ere izan ematerik izango dute. Amaia Zalba, berrintasun saileko teknikariarekin tailerraren inguruan hitz egiterik izan genuen, hauexe azaldu ziguna. Bueno, pues berez da, e, erasoen aurrean erantzuna ematea, ez? Autodefentsa hitzak esaten du, pues da, neure burua defendatzea eraso baten aurrean, ta feminista, ze autodefensa mota asko daude, eta autodefensa hutsa bakarra ere, baina feminista hau e, sartzen da, ematen zaiolako pixkat ikuspuntu bat e, zergatik e, e, erasotuak diren emakumeak ogaren, ez? E, zeri lotuta dagoen, nola den arazo struktural bat eta ez puntuala, ez? Eta nola ematen diren batez ere gizonezkoek egiten dute emakumezkoen kontra. Udalak doni banezuak erregulatuko ditu. Berrizarko udalak turni antolatzeko modua aldatuko du aurten, hainbat urte zerri aldean kokatutako gunean egin alizan dugu, baina gune hori urban ez zenetik zenetik, azken bi urteetan doni banezua basoa pasalekuan, eginda baina pasalekuan kalte nabarmenak gertatzen dira, zua etzautxi eta erreak lurra ondatuta eta kalteak konpontzea garestia da, bestalde giza legeen kontrakoa ah, jokabideak ikusi hoi dira horregatik guztiagatik aurten hiru su besterik ez dira baimenduko handi bat ikusgarriagoa eta bitxiki jauzi egiteko hirurak esparru jakin batean kokatuta Afariak prestatu alestateko, errekiak pertsona edo kuadrilea bakoitzak, eraman beharko du beharrezko tresneria, esua lurrean egin gabe moldatzeko. Antolaketa berria zatzeko bilera eginen da ekainaren bostean, noustegun honetan, zazpiterri edan udaletxeko kulturgunean. Antolaketa berria zeritu zen Fermin Irigoyen kulturteknikaria atzo elkarrezketeldean, hortxe, azaldu ziguna. Hemos tenido unos cuantos problemas estos, eh, estas dos ocasiones, sobre todo pues con eh, árboles que se prenden, eh, ramas que se utilizan para las hogueras eh, y luego aparte que el paseo se nos queda pues bueno hecho unos zorros eh, después de que todo el mundo haga su hoguera en, en, la, en el propio suelo Queremos cambiar estos comportamientos porque pues, no nos parecen adecuados para la zona en la que se hacen. Estetik berroita mar, berrio zartar, akelarrean antolaketan murgildurik dabiltzatea bat hilabete direla, justuki doni banen zuen egunean antzesteko. Akelarrea beraz, ekañaren noita iruan, gadeko amarretan osasun etxe ondoko aparkagunean ikuskai izango dugu. Gure esku dago herri ekimena berriozarren aurkeztua. Euskal Herriaren erabakitze eskubidea darrikatuko duen durangutik, iruñarako giza katea bultzatu den herri ekimena, berrio zarren aurkeztua izan zen igandean, eta honekin erabakitze eskubidea aldarri harturik berri zertarrak, ekainaren zortzean eskuak emanez giza katearen parte izango dira, daukien metroetan. Música guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zeru aparte, zudeitu egongo dela dio gaurko iragarpenak hiluntzean odeiak ugaritu eta gabean. Zerua oso ditxu edo ostalitak geratuko zaigu, ipar osagikoa ez bizibiliko da gaur eta temperaturei daukionez. Maksimoak nahikoa egoko dira beraz berotzen doa eguna. eta hau izan da gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, fmkon.zortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.